Chapter 19 Tate un elaben hopilatos ton Jesun kai emastigosen, kai hoi stratiotai plexantes Stephanon ex acanthon epithecan autu te cephale kai hemation porphurun periabalon auton, kai elegon caire ha basileus ton judaion kai ededun auto rapismata ex elthen un palin exo ha pilatos kai lege autois ide ago humin auton exo hina gnote hoti in auto udemian aetian hurisco ex elthen un ha jesus exo foron ton acanthinon Stefanon kai TA porphurun himation kai lege autois ide ho anthropos hote un edon auton hoi archieres kai hoi huperetai ek legantes stauroson stauroson auton lege autois ho pilatos labete auton humes kai STAUROSATE ego gar uk hurisco in auto aetian Apecrethesan auto hoi judaioi hemes nomon ekomen kai kataton nomon hemon ophele apothanein hote heauton huion theu epoiesen hote un e kusen ha pilatos tuton ton logon malon ephobethe, cae eis eilthen eis ta praetorion palin, cae lege to Jesu, pothen e su. Hade Jesus apocrisin uc edocin auto. Lege un auto ha Pilatos, emoi u lales, uc oidas, hote exusian eco rosai se, kai exousian eco apolusai se apokrithe Jesus uk ekes exousian udemian kat emu e me ein soi de dominon anothen diatuta ha paradidus me soi mezzona hamartian eke TUTU et zete ha pilatos apolusai auton hoi de judaioi e cradzon legantes ean tuton apoluses uc e filos tu caesaros. Pas ha basilea he auton poion ante legie tu caesari. Ha un pilatos accusas tuton ton logon egagen exo ton Iesun kai ekathesen epi tu bematos es topon legamonon lithostroton hebraisti de gabbatha. En de paraskiue tu pasca, hora de Jose hecte, cae lege tois judaeois, ide ha basileus humon. Hoi de ecraugasan, aron aron stau auton lege autois ha pilatos ton basilea humon stau roso ape hoi archieres uk e common basilea e me caesara Tate un paradoken auton autois hina stau rothe Parlabon de ton Iesun cae egagon, cae bastadzon ton stauron autu ex eilthin eis topon legomenon craneu topon, hos legatae hebraisti Golgotha. Hapu auton estaurosan, cae met autu alus duo entuthen cae entuthen, meson de ton Iesun egrapsen de kai titlon ha pilatos kai ethaken EPE tu stauru ein de gegramanon Jesus ha nazoraios ha basileus ton judaion tuton un ton titlon paloi ANEGNOSAN ton judaion hati engus ein ha tapas tes paleos PU estaurothe ha Jesus cae in GEGRAMMANON hebraisti, hellenisti, romaisti. Elegon un to pilato hoi archieres ton judaion, me grafe ha basileus ton judaion al hati ecenos epen basileus emi ton judaion. Apecrethe ha pilatos ha gegrafa gegrafa hoi un stratiotai hote estaurosan ton Iesun, elabon ta hematia autu kai epoiesan tessara murei hecasto stratiote muros, kai ton kitona. Ende ha kiton arafos ec ton anothen hufantos de holu. Epon un pros allelus me schisomen auton alla lacomen pere autu tinos estai hina he grafe plerothe he legusa dia murisanta santa ta hematia mu he autois kai epita hematismon mu e balon cleron hoi men un stratiotai tauta e poiesan. Heste kesan de para to stauro tu Jesu, he meter autu, kai he adelphe tes metras autu, Maria he tu clopa, kai Maria he Magdalene. Jesus un, idon ten metura kai ton mathetein parestota, hon egapa, lege te metri autu, gunai, idu hahuias su.' eta lege to mathete idu he meter su. Kai ap ekenes tes horas elaben ha mathetes autein eis ta idia. Meta tuta idon ha Jesus hate panta ede tetelestai hina teleothe he grafe lege dipso. skuos un eketa oxus meston hoi de plesantes spongon oxus kai husopo perithentes pros enigcan autu to stomati. Hate un elaben to oxos ha Jesus epen tetelestai. Cae clinas ten cefalein paredocen to pneuma. Hoi un judaioi hina me mene epi tu stauru ta somata ento sabato epe parascue ein engar megale he hemera ekenu tu sabatu erotesan ton pilaton hina kate agosen auton ta skele kai arthosen elthon un hoi stratiotai kai tu men protu kate axan ta skele, kai tu alu tu sus auto. Epe de ton jesun elthontes, hos edon auton ede tethnecata, u kate axan autu ta skele. Al hes ton stratioton logche autu ten pluran enuxen kai eutheos ex elthen haima kai hudor kai ha heorakos memartu reken kai alethine esten autu he marturia kakenos oiden hoti alethe lege hina humes pistiusete egenita gar tauta hina he grafe ostun u sun trebesatai ap autu. Cae palin hetera grafe lege opsuntai es hon ex ercentesan. Meta tauta eiro tesen ton pilaton ha Iosef ha apo arimathias hon mathetes tu Iesu, CECRUMENOS de dia ton fabon ton judaion, hina arei ta soma tu Jesu, kai epetrepsen ha Pilatos, elthen un kai erin ta soma tu Jesu. Elthen de kai Nicodemos ha elthon pros ton Jesun nuptas ta proton, feron migma smurnes kai aloes, hos litras hecaton. Elabon un ta soma tu Iesu, cae edesan auta in othonios meta ton aromaton, cathos ethos estin tois judaeois in ta fiadzen. En de in to tapo hapu est aurothe kai cae in to kepo mne meon cainon, en ho ude po udes etethe. Eke un dia ten parascuen ton judaion HATI engus ein ta mne meon, ethekan ton jesun.